بسم الله الرحمن الرحیم چی الله بخونم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا چرا این مناجات آخه امشب شب خمینیه شب دوازدهم بهمنه تو تمام زندگی از جا داشت میگه میگن مناجات و بیشتر از همه مناجات دوست داشته اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل كل کلا جرب ناي جرب جرب امشب نیومدن دلم میسوزه جا بعضی هاشون خالیه یه لغمه غذا میخوری میگی فلانی هم دوست داشت کاش بود الان همه رو یاد کن شهدا همه همه همه پدر مادر یادت نره و اسم دایی وزمان دايد بلا جو خودت گفتی بیام اومدم وگرنه من اصلا به تو نمیخورم ما اصلا دم آی من کجا تو کجا خودت گفتی حالا باید گوش بدی باید گوش بدی باید گوش یه سال منتظر شبم من دایی ولد ای جوانگ و اقبل علیم ولد ای جوانگ غربت دیگه فقط عرب جو فرار کردم شب اول منم خودم رزوندم رزولدم وقفت و بین یده گاهی میگم کاش الان میشه من نخون منم بشینم گریه کنم گریه کنم خدا من از همه بیچاره دارم <laughs> بشینید زبونی ها نگاه نکن بجاد ذبال وذراب فقد أراب إليك وبقى بجو بين يديك مزدجيلا لك متبرئا إليك راجيا لما لدي جفوابي بتزالم ما في نفسي بتخبرها جدي بتزارب وبميمي بدون زويد الأبش خبر ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من ملجئي وأتفاوه به من جلبتي بر آق آقابتی آخرش چی میشه و جرد مقام سیدی بما يكون مالي الى آخر عمری من سريرتي وعلانیتی تو میدونی فردا و فردا چه گلایی قرار از من زر بزنه آی خدا. تو این به زوریه نزا خرابکاری کنه تو این مارم زوریه یه کار کن من جبا رو بشه ناله بزنم وقد جرت رو یا يا فی ما يكون و الى آخر عمری مل سریرتی و علالیتی و بید جا دست خودت دست خودت هر کار بخوای بگن دست تو من پیش خوبات بیام يا برم مجالس الاولى فبيد جال لا بيد غاين جام زيادتي ونفسي ونبي وبرين إلهي إلهي الهرم جنی و من ولدی یرزقنی اگه تو محرومم کنی کی به من روزی بده و الخلل جلیل و من الذی سرونیم اگه تو منو با بگذاری کی میتونه کمکم کنه الهی او قوم غيرك مستاهل لرحمتك فالجهل ان تجود علي بفضل سعتك اگه من قابل نیستم تو به من نگاه نکن به کرمت نگاه کن آي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد ظل حزن توكلي عليك فقل جماع الجهل که من من آوردی اینجا نشوندی نوازشم کنی بگی بخشیدمت فقل و الجهل مدتلی به بك امشب از دست فاطمه لباس مغفرت به دست ما بده بیبی بی گدا خانوم بند پرورم وتغمد جليب الظل إلهي إن أفوت فما الأولى من جاب الظالم چی از بد زبان جره ببنده قدما اجلی ولم یدننی من جملی اگر حجم زادر گردی و همین روزا از ازرائیل بیاد اما عملم نتونسته منو به تو نزدیک کنه فقط جلد الاقرار به ذنب جوزی لدی فقط یه راه دارم اونم اقرار به گناه رو وسیله قرار بده آره آره خودم کردم من اون بدم من اون گناهگارم إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلا الماي إلا مزغف الله خدایا بدون اسدم قناه اما مرتجب شدم vay verme lejine bevzi İlahi لم يزال بالرجالين ایام حیاتی دوست دارم فلا تغذب الرجلی بی مماتی خدایا دنیا همش به من خوبی کردیم دم مردلم خوبیات قد نشد الهي كيف من الحزن نظر جليل بعد حياتي فأنت لا تمللي إلا الجميل في حياتي خدايا ما از که قیامت منو تحویل بگیرید ناامید نمیشم آخه تو دنیا خیلی عزت سرم گذاشتید خیلی به من آبرو دادی خیلی تو مردم برا حساب و کردید إلهي تبلم الاملی ما أنسى أهله بعد علي بفضل جاء لا بالغد الغد غمر وجهل خدایا افسار این گناهگاره رو امشب خودت به دست بگی اول خواهش ما این باشه به ما کمک کن وضع مهمونی رو به هم نزن خیلی بده آدم تربیت مهمونی رفتن خیلی مهم ساده نگی نگاه کنی مرد بزرگ هنو یعنی قاشق دست کفتن و غذا خوردن ولد اگر کسی بلد نباشه آدارشو خیلی بده مثلا یه کسی که مثالی آمداش گذاشته باشه یه بزنه غذا رو بریزه سفری کسی کنه خیلی واسه آدم گرونتر باشه ازا آداب شرکت در این مهمونی خیلی مهمه فرمودن افضل اعمالم توی ما الورا و النهار الله مهمترین کار اینه که گناه نکنه بذار امشب فوت کاسیگری رو بخوام؟ بگو ما که خودمون کاری بلد نیستیم کمک کنید ما رو که ما گناه نکنیم همین یه دونه حاجت رو اگه بتونی مو قرص محکم بگیری به برکت گناه نکردن وقت چیزایی به نصیب میشه که یا الهی تولا من امری ما انزلو وأد علي بفضل جلا مذنب قد غمره جهل إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا و انا احوج الى زجر علی من کف الاخرى خدايا دنیا گلام و دید اما من آخرت خیلی محتاج دارم الهی قد أحزنت إلي إذ لم تظهرهم لأحد من عبادك الصالحين فلا تفزعني يوم القيامة على رؤوس الأشهار قیامت ملو بین مردم رسوا نکن الهی جود که بزرگ عملی و افضل که اول من عمل بیا امشب تو عفو تو بیا منم گناهامو بیارم بذاریم ببینیم مال کی درم مال هرکی بیش بود باید بار دیگری رو بکشه اگه گلای من بیشتر از عفو توز ولو بسوزون بالات از عذاب آجو به من لازم جون اما اگه عفو تو بیشتر از گناهای منه کارو تموم کن شب ببخش منو الهی و زرنی به خدا گریه دار جری جاش همینجاست جاز منتها رو این فرش و توی مسجد و زیر این نمیشه خوب از کرد من اینجا رو که میخونم یاد شیخ ساله و ماه شبون ستیغ بمون قله جاق جبران معلوم بود بچار و بلندی های کنار خگنا زنون شعبانیه میخوندن آتیش دشمن دیده میشد همه میدونستن عملیات نزدیکه اونجوری حال دیگه ای داشت مناجات خوندن هیچ کدوم این ملاجات ها من مزه اونجا رو برام نداره خیلی شهدا کنار ما بودن شهید افدایی علی مرادی مهرابی مفدایی او اینا می اومدن با مناجات جعبانی اونجا مزه داد اینجوری با خدا حرف بزنی خدایا همین شبا ممکنه مهمونت بشه الهی فسرنی يوم یوم تغزیهم بین عبادک بین عبادک خدایا اون روزی که ملادید ندا میده و امزاد الیوم ایوه المجرمون مجرمات سواشد اونایی که اهل فاطمه و علیان این طرف طرف بهش اما مجرمه رو ببریم طرف جهنم خدایا اون روز با من چیکار میکنی ولو برا خودت سوا کن بلو برا خودت سوا کن شبا اگه بچه کوچیک میاریم یه خورده آزادش بذار وظیفه بچه کوچیک بازیه بذار به کارش برسه تو بازی نکن تو قدر این ها رو بدون القریب این صورت رو رو خاک بذارن دیگه صدای ما به گوش کسی نرسه الهی اعتباری جب اعتبار من لم من قبول عذر خاک بر سرم اگه معذرتم و قبول نکنی فقبل فقبل فقبل عذری عذری عذری جابوا البداب نادوا البداب لا بداب لباه بداب فهم بداب طلعت جردان جردان فاقبع يا نظري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد جزيلي ولا تخيب تمي ولا تقدم الجرجاي وأملي أرزوهم خراب لكم مولا مولا مولا کار نداشتی چرا آوردی ولو اردت فضیعتی لم تعبنی اگر میخواستی میتونستی خوابم کنی و سرم به مهمون و گارای دیگه گرم کنی چیکار داشتی من آوردی میدونم تو به من عادت کردی میدونم تو هم منو دوست داری ملائکه ناله و فریادشون بلند میشه میگن خدایا این بنده که همه چی برا اجابت آماده کرده چرا جواب نمیدی چرا دعاشو مستجاب نمی کنی خدا خدا میگه من ناله این بنده رو دوست دارم بیتر زد جواب بدم بره دیگه بر نگردم اگه میدونی من از اونام که میرم و میاب نمیخوام حاجتم و بدی همین تدبیر تو بهترین تدبیر تو اوزا گریمی خودت میدونی چیکار کنی الهی ما از اون جد و دنی فیاجت قدف نیت عمری فی طلب آمین خدایا با همه این حرفا باور نمی کنم حاجتی که یه امنی ازت خواستم به من ندی ارل تلعت رشیده و تل الحمیده دورت بگردم قربونت برم